balón para el Fútbol Club Barcelona, Xavi. Xavi para Daniel Alves. Vamos, vamos, vamos. El peligro por la derecha. Daniel Alves centra ahora bien. Ha rechazado John Terry. Llega el esférico para Samuel. Samuel para Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo para Andrés. Gol, gol, gol, gol. ¡Qué golazo de Al final! Sí, señor. Iniesta, gol de Andrés gol, gol, gol gol, gol, gol, Gol gol, gol, gol gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. toma, gol de Andrés, gol de Iniesta, viva Andrés, viva Andrés, viva gol, vamos a gol, gol, en el peor gol, para el Chelsea. Minuto 48. Marca Andresito. Andresito. Andresito. Chelsea 1. Barça 1. Andrés Iniesta. Y empieza a trabajar la última bola al Barça. Empieza a tejer el equipo de Pep la vuelta de Lampard, un titán en defensa. Keita, Piqué, Javi Hernández, abierto Dani Alves. La vuelta de Maludá, el centro de Dani Alves, este bueno, entraba Boyan, sacó Terry, le quedaba Samuel Eto'o, Messi, atención Messi, con la derecha Messi, ya golazo, golazo. ¡Gol! <laughs> ¡Gol! Del Barça, el cerebro que piensa para el equipo de Pep Guardiola, la terminó en el tiro del final. Salió Iniesta pidiendo la pelota. Pep no lo puede creer. El Barça termina igualando. El Stanford Bridge metiéndose en la final de Roma. Uno para el Barça, un momento de inspiración. Uno para el Chelsea por Iniesta y está el Barça en la gran final. después del fin de la crisis mundial del nuevo milenio. Las personas viven como ratas, las ratas viven como Dios, y Dios vive en un paraíso fiscal ajeno a todo y a todos. Un nuevo orden económico ha surgido de las cenizas del capitalismo salvaje. Se ha descubierto lo absurdo que fue confiar en la libertad del mercado y sus caprichosas leyes. Y Lenin celebra, en el Marx allá y o menos, que si bien el socialismo real fue como una reunión de amigos con poca cerveza y demasiadas palomitas saladas, el melón del capitalismo, una vez abierto, no salió mucho mejor. Lo cierto es que el mundo después de la crisis ha quedado crítico, enfermito, che, que diría Mafalda. Guerras, hambre, miseria y una extraña e incómoda sensación compartida, a partes iguales por humanos, ratas y chimpancés, de que la vida, si alguna vez lo tuvo, había perdido todo su sentido y, que era preferible hacer un examen de latín que durase séculos seculorum a vivir en la tierra 80 años de mierda. Amén. bona tarda, això és l'EFA en el llit, uh, són les 5 i 5 de la tarda, estem a Ràdio RSK, el 99.7 FM, eh, avui és un dia molt especial, però abans d'explicar per què eh, aquesta, aquesta particularitat donarem pas a, al senyor Pitu. Què tal? Bona tarda, senyor Pitu. Hola, molt bona tarda, i més bona del que sembla, eh? o del que pot semblar. Un gran Molt diumenge, bé. un gran diumenge, sí senyor. Eh? Un gran cap de setmana, eh, però ara ho explicarem. També bona tarda, senyor Becari. Bona tarda, senyor Lefa. Què tal? Molt bé. Avui ens portes una pel·lícula també especial, no? Especial, censurable 100%, però bueno, encara... Emmanuel. Emmanuel. No, Emmanuel. Garganta profunda. Emma... No, gairebé. Eh... Gairebé? Holo... <laughs> Gairebé. Déu meu. Per fi m'interessa la teva secció. Holocausto <laughs> caníbal. Com? Holocausto caníbal. Holocausto caníbal. Que grande. Carai, carai. D'acord, doncs bé, a, a, a banda de la secció de cinema en el llit, tindrem un, una novetat en, a, en el programa L'EF en el llit. Avui tindrem una entrevista, si no m'equivoco, la segona entrevista en viu que farem des d'aquest programa. Uh, però aquest cop no serà uns gavatxos, sinó que serà a uh, eh, unes persones que són de diferents llocs, però que tenen la particularitat que comencen a fer programa a Ràdio RSK eh, a partir de la setmana vinent. De fet, ja han fet una prova aquest divendres passat, però no compta. Eh, són, estic parlant del Club Literari Namasté, que vol dir un, un rat de conèixer i beneït siguis, si no m'equivoco, però això li preguntarem més tard. Què vol dir Namasté? Doncs bé, al voltant de les 6 de la tarda eh, els hi farem l'entrevista, i després tindrem tot un seguit de, de comentaris. L'editorial avui, està clar, ha d'anar dedicada a l'acte la, que s'està celebrant aquí al costat, ben a prop, a, al Parc de la Guinagüeta, que és la... No, ho, ho farem així. On està la cultura? On ha anat la cultura, nois? De festa! Bé, bueno, hola. No, jo estava aquí de festa, naturalment. Bueno, a veure, diguem-ho amb més ganes. Ah. On està la cultura? De, de festa! Molt bé, doncs eh, després farem un repàs del que ha estat avui al matí a, al, Parc de la Guina, al Parc de la Guinagüeta amb la cultura va de festa. De moment, però, eh, us deixem amb, amb alguna cançoneta d'aquestes que t'he passat, Becari, sí. i quan tornem comencem amb l'editorial i ens hi posem a, a la feina. Som-hi! lo que quiero. Es mentira que cante por cantar. Es mentira que sea mejor torero con toros de verdad. Es mentira que no tenga ambiciones. Es mentira que crezca mi nariz. Es mentira que escribo las canciones de amor pensando en ti. Te dije, es mentira que fui ladrón de bancos. Es mentira que no lo vuelva a ser mentira que nos quisimos tanto, parece que fue ayer. Te juro que es mentira, los reyes son los padres, es mentira que ha muerto el rock Es mentira que sepan vinar los besos sin amor, los besos sin amor. Para mentiras vale la realidad, promete todo pero nada te da, yo nunca te mentí más que por verte reír. Menos piadosas que las del corazón, son las mentiras de la diosa razón. Yo solo te conté media verdad al revés, que no es igual que media mentira. Es mentira. Que no tengan razón. Es mentira que acepte que el ombligo del mundo no soy yo. Es mentira que no te haya mentido. Es mentira que no te mientan más. Es mentira que un bulo repetido merezca ser verdad. Es una gran mentira que mientan los boleros. Son que nos dieran las diez que sería un caballero cuando nadie me da Repito que es mentira, el cristal con que me miras es mentira, que todo de dudar. Es mentira que más te cien mentiras no digan la verdad. No, no digan la verdad. Para mentiras la realidad. Promete todo pero nada te da. Yo nunca te mentí más que verte reír. los pianos aspiras del corazón, son las mentiras de la diosa razón. Yo solo te conté media verdad al revés. Mejor que yo miente la necesidad, sabe de sobra cómo hacerte llorar. Y quién me fue vestir de azul al príncipe gris. Lleva las piernas de la desolación, lleva las millas que rompió la pasión. de Lefa en el DIT. Pensemos en. <laughs> en, asuntos, muy, muy profundos y vitales. Vaya paja mental, vaya chorro de lefa. muy muy serias. La, perdón. <laughs> La editorial adolescente de Le la editorial de Lefa en el directo. que tenen en un taller de animació infantil, un espectacle de contes que es diu El barret d'en Paret, a càrrec de Jordi Tonietti. Um, un espectacle de Bollywood, del Casal de Joves de Prosperitat i l'actuació del grup de veneres Les Pingari amb amb ron cremat per tothom. Què tenen a veure? La resposta està en quatre paraules. Cultura va de festa. La cultura va de festa és un acte on s'ajunten un munt d'entitats de nou barris, cadascú cadascuna amb la seva història i un dia, un dia que acostuma a ser al maig, tal dia com avui, eh, s'ajunten totes i fan una trobada amb música, amb tallers on la gent pot participar i on sobretot les entitats es donen a conèixer els veïns que es molesten a, a passar una bona estona al parc de la Guinagüeta. Avui ha estat un dia molt especial perquè aprofitant aquesta trobada més gran de la cultura va de festa, Ràdio Línia 4, el 103.9 de l'FM i Ràdio RSK, al 99.7 FM, des d'on jo us parlo, eh, hem aprofitat per fer un experiment, un experiment radiofònic. L'experiment radiofònic ha estat molt senzill, en certa manera. Ens hem eh, apalancat una taula i allà ens hem posat a fer entrevistes i a mirar de, de retransmetre de copsar l'ambient que es respirava al Parc de la Guinagüeta, a la zona central, on, on hem estat. Ha estat molt curiós, hi ha diverses coses a destacar. Per exemple, abans us parlava de l'espectacle de Bollywood. És curiós com en una trobada de nou barris, nou barris que no destaca per ser un barri molt cosmopolita, no és el Raval, no és Gràcia, però en realitat quina necessitat té de ser Gràcia o el Raval quan, una, quan en una mostra d'entitats de, pròpies de, de, del districte, eh, tenim un espectacle de Bollywood. Ha estat fabulós. Eh, hi havien, eren un grup de nois i un grup de noies i han estat allà ballant d'una manera, jo diria que força sensual, els uns i els altres. Siguem justos, siguem justos. Eh, després, eh, també n'hi han hagut eh, una un, unes danses equatorianes, també de dansa del ventre, i així hem anat passant el matí amb aquest resol que fa, que no acaba de fer sol però fa calor, fa bochorno, i, i sobretot molt de fum de les botifarrades que s'anaven fent allà. I, I la veritat, és una d'aquelles coses que un cop hi estàs i participes activament, dius, és mucho mejor que cuando yo venía aquí solo a ver. Participar siempre es mejor. En tot cas, ja sabeu que Joan Pere Lefa, el senyor que us parla, eh, sempre es fixa en aquelles coses que fan de la vida quotidiana a vegades la fa millor o a vegades pitjor. La cultura va de festa demostra que la sabidoria popular no s'allunya del pragmatisme. Avui he tingut l'ocasió de pixar per primer cop en uns urinaris públics en els quals no calia fer cua perquè eren com els lavabos de, de, dels bars, allò que pots pixar dret, però estava fet de, de tal manera que hi havia, era una rodona i hi havia quatre lavabos i llavors tu podies pixar allà i és igual que pixar en un arbre però saps que estàs sent cívic i ser cívic és molt important avui en dia a Barcelona, o no? Bé, i per acabar aquesta editorial, que com molts de vosaltres els que seguiu l'EF en el llit ja veureu que no l'estic llegint i que per tant no me l'he preparada abans, només dir un, un parell de coses. Hem tingut l'ocasió de parlar amb, amb una senyora que no s'ha identificat ben bé, per tant no sé si és professora o no, però venia de, de l'Institut d'Ensenyança Secundària Sant Andreu, si no m'equivoco Bé, en tot cas, la problemàtica transcendeix aquest, aquest, aquest institut particular i, per tant, la puc dir sense problemes de particularitzar i equivocar-me. Uh, la Diputació de Barcelona vol eliminar el batxillerat nocturn. És a dir, és a dir, tot allò, totes aquelles persones que per raons diverses treballen raons diverses no, que s'han de guanyar la vida, treballen de dia i volen fer l'esforç de, de treure's el batxillerat eh, per la nit, quan poden, robant hores a, a, a la son, doncs no ho podran fer més, no podran. Elles voldran, però no trobaran cap institut on, on se'ls doni, se doni acollida o classe més aviat. I d'altra banda, també, també és interessant saber Bueno, en principi res més. I, i l'altra cosa que ara m'ha vingut al cap, heu de, heu de pensar que jo no estoy acostumbrat a estos meneos i hoy ja me he dado bastantes meneos. L'altra cosa que us volia comentar és el problema de Radio Línia 4 en el que la COPE, a través d'una sucursal, una sucursal que es diu Rock and Gold, els està xafant, literalment els està fent fora del seu dial. O sigui que segurament en els propers programes us donarem més informació per si de forma a títol individual, a títol personal, voleu donar el vostre recolzament a la causa de Ràdio Línia 4 contra la COPE, l'emissora dels obispos. Eh, necesito un final. Avui eh, estem animats però espessos. Llavors, el que, el que us vull dir és que ara, eh, eh, a partir de les 7, l'Efan al llit anirà, anirà eh, al Parc de la Guinagüeta a continuar la festa, a continuar fins al Correfoc i als concerts de la nit. Estarem allà a la barra, per tant, si us voleu apropar i, i preguntar coses ho podeu fer també no podeu fer-ho, però aneu a, a, al Parc de la Guinaueta, si us plau. I per acabar, i abans de començar amb en al llit tal com és, dir-vos que les basses són del barri. Les basses del barri. Una cunya i fem la trucada a l'enemic del poble. Fins ara. la ràdio lliure de Nou Barris. Doncs bé, doncs, doncs bé, continuem a l'EFAN en el llit. Eh, Bacari, tenim el telèfon en, que ens va proporcionar el Can districte Basté. i Can Basté, per descomptat. Sí, sí al districte a través de Can Basté? La, el tenim. Per cert, ara que parlo del districte, no entenc per què ens tracten tan bé, o sigui, per què ens mimen tant, que ens posen internet, ens posen telèfon, ens ajuden, ens donen recolzament, supermaterial, mural, fins i tot, i després resulta que la revista que envien a casa sortim en un altre dial que no és el nostre. És el dial de fa 20 anys, de quan el Pitu no tenia barba. Ostres. El tema, el tema és, el tema és, nosaltres no estem no estem al, al 107.0, em sembla que diuen. Això fa anys. Ja no tenim samarretes de vendre d'això, amb aquest dial. Estem al 99.7 FM, senyors del districte. I que consti que no us ho dic com, com, com un, una acusació, ni, ni res. O sigui, tan humilment com som a Ràdio RSK, eh, si us plau, canviïns el dial a la revista del barri, que per això la gent no ens escolta. Si nosaltres parlem molt bé del districte, si estem molt agraïts. De fet, estem tan agraïts que farem servir el telèfon ara per trucar a l'enemic del poble. Endavant, Bacari. Hola. Hola, eh, el senyor enemigo del pueblo. Hola, buenas tardes, señor Lefa, ya lo esperaba yo aquí con Candileta. Oh, Pues yo estaba preocupado porque digo, igual, igual este hombre se ha ido al parque de la Guenahueta. Ya está, ya está. Está un ratito porque ya sabe que no me mezclo con este tipo de gentuza, pero he estado, he estado porque hay que conocer al enemigo. Oiga, eh, ¿qué le ha parecido el ambiente? Esta gentuza, bueno, yo entiendo que igual cómodo del todo no se ha sentido, pero, pero ¿le ha gustado el ambiente? ¿Ha estado a gusto? ¿Ha comido allí? ¿Se ha tomado una cervecita? ¿Qué dice? comé si he visto cómo cayó una putifarra en el suelo, la vuelven a poner a la parrilla, hombre, por favor. No, no, eso no me lo creo. No, no, diga eso de, de la organización yo digo lo que veo. Ya, ya. Y cómo lo ve, ¿no? También, pero, pero bueno, está bien, está bien. No, yo, yo lo que le quería comentar es, em, ¿qué le parece esto de eh, un día como hoy? Que se junten las diferentes entidades, asociaciones del barrio en, en, el, en el Parque de la Guinahueta. ¿Qué le parece? Me parece estupendo, me parece estupendo siempre y cuando no lo hagan público. Es decir, que se junten cuando quieran, pero coño, que lo mantengan en secreto. Tengo por qué yo enterarme de que esta gentuza hace fiesta y se intercambian opiniones y demás cosas. Va, señor, señor enemigo del pueblo. Mire, perdone, yo voy cada domingo a pasear por la guinagüeta con mis niños. Ustedes saben, mis niños, ¿no? Pero, pero un momento. conoce a mis niños y nos vamos cada domingo por la mañana a recoger a los señores yonki que están por tirar por los bancos. Les ayudamos a despertarse y los enviamos para casa o para la UBI, me da igual dónde vayan, ¿no? Y Entonces limpiamos un poco la guinagüeta y hoy ha sido imposible. Me he presentado ahí con mis niños y ellos han tenido que ir. Se han tenido que ir porque eran eh, número inferior. Pero sus, sus niños, ¿quiénes son? que son esta gente que va por ahí pegando a... Cuando son mayoría van pegando a... al que pillan ahí desprevenido. No, mis niños son gente responsable, son personas humanas que cuando pueden pues discuten y hablan las cosas. Ahora, cuando no hay más solución, pues hay que intervenir. A ver, porque hay que actuar con sangre. Sus niños son estos que van ahí con la cabeza rapada, que si votan Van arregladitos, van muy bien vestidos, perfumaditos. Y no son pies negros, greñudos, que tocan los tambores estos y van fumando porro y toman droga. Ya, Oiga, pero de lo que usted ha visto en la cultura va de fiesta, ¿por qué nos ha acercado, antes de nada, por qué nos ha acercado al stand de Radio Resaca, que nos hubiésemos conocido, que yo he estado allí? Estaba a punto, estaba a punto, pero me ha hecho un poco de corte preguntar por el señor Lefa. Hubieran pensado que era un depravado. porque, ¿Por qué? ¿Por qué? Oiga, ¿qué, tiene con... ¿qué le ha cogido ahora con mi apellido? Hombre, nada, pero preguntar por el señor Semen, eh, usted tiene... No es lo mismo, no es lo mismo. Claro que no. Ah, pues señor enemigo del pueblo, no creo que, que es Juan Luis enemigo del pueblo. no diga mi nombre en público, por favor. Juan Luis enemigo, he acertado, es así, ¿eh? Juan Luis enemigo del pueblo. Bueno, mm, no me gustaría dar más pistas. Bueno, eh, señor enemigo del pueblo, vayamos al grano. Dígame lo que más le ha gustado, porque algo bueno habrá visto en, en, en, la cultura va de Sí, hombre, me gusta el hecho de que se reúnan todos juntos, tengan un punto en común y que sobre todo sea solo un día al año. Sobre todo eso, eso es lo más positivo que puedo sacar. Caray, me está haciendo pensar que en realidad lo peor de la cultura de festa es que solo es una vez en el año. Eh, igual deberíamos hacerlo más veces. Esto si usted lo interpreta así, libre, libre. <laughs> bueno, no es mi intención. Mi intención es que esto deje de hacerse. De hecho, ya tengo algún contactillo dentro de la generalidad que ya están recortando gastos y demás y lo más seguro que <laughs> de cara al año que viene tengan que empezar a recortar gastos y se deje de hacer, que bueno, es algo que nos va a costar, pero seguro que lo conseguimos. Bueno, enemigo del pueblo, ¿y, qué es lo que menos le ha gustado de la cultura va de festa? De lo que ha visto, algo habrá que diga, no, por aquí sí que no paso. Uf, todo, pinta, la gente que hay organizándolo, las butifarras y al aire libre, venga y bicho. Esto me recuerda a un viaje que hice por el Marruecos, que pasé por un mercadillo y vi cómo vendían la carne al aire ahí, todas las moscas y la gente comprando esa carne llena de cuco. Eh. Esto es enfermizo, es incivilizado, es una cosa muy mala. Y hoy lo he visto aquí, al lado de mi casa, y esto me pone, me pone de los nervios, me pone, me pone muy mal, muy mal. Y suerte que ha hecho más estaba ahí rezando, le he puesto un cirio a, la ver si y no, no ha caído nada. Bueno, llevaré. Será cuestión de retirar los huevos a las clarisas, porque sabe usted que las clarisas, si le llevas huevos, no te llueve. No lo sabía. No, no lo sabía, no. no, sé ni de qué, de me está hablando. Hay mucho ateo, hay mucho ateo por el barrio. <coughs> bueno, eh, ¿Quiere añadir algo más? Porque hoy normalmente hablamos de noticias internacionales y tal, pero aprovechando el día digo, a ver qué opina este eh, hombre. Tenía una noticia preparada yo, eh, <clears throat> de hecho cuando antes de que llamara yo ya estaba redactándolo, porque yo sé escribir, ¿sabe usted? No como la mayoría de gente que viene de fuera, que no sabe ni escribir, ni leer, ni hablar en castellano. En, castellano no, pero igual en saben... En castellano no, en español. ¿Qué coño? Castellano? Bueno, eh, español en castellano, pero igual saben hablar en otras lenguas, que tampoco... y escribir y, leer pues se habla el español. De acuerdo. Me, Venga. me estás volviendo a subir la tensión. Hablar con usted me, somete a una presión. pues no me llame más, ¿qué que le diga? me, pone de los nervios, me, enferma. Me enferma, señor Lefa. Tengo muy buena amistad con usted, pero ya llegó un momento que. Bueno, bueno, a lo que vamos. Cuénteme, ¿qué noticia iba a comentar? Pues nada, el otro día estaba yo viendo la televisión. En concreto, estaba viendo el canal este nacionalista catalán, eh, TV3 <coughs> y estaban dando una noticia de que resulta que la ciudad, no sé si ahora era Gerona o o lo me parece que era, Oló, ¿no? o Oló ha muerto, o Oló, que resulta que la segunda ciudad más importante en reserva de, sangre de, la Unión Europea hicieron la gracia de, bueno, de que cada donante pues colocara un post rojo en un en un cuadro que tenían ellos haciendo el dibujo del corazón. Rojo, pienso yo. Rojo. ¿Por qué? ¿Por qué rojo? Si es que estamos ante un compendio judeo-masónico comunista. Todo rojo, rojo, rojo. Coño, si todo el mundo sabe que el corazón se dibuja en dos colores. Rojo de la sangre oxigenada y azul de la sangre desoxigenada. ¿Por qué solo en rojo? Porque estamos, estamos creando una cultura de rojo comunista. Eso es lo que está pasando, se están perdiendo los valores, los valores de la familia, de la religión, del patriarcado, coño. Aquí rojo, rojo, rojo. Y eso me pone, me pone de los nervios. Y era un apunte que quería decir. Me parece muy bien que la gente done sangre, aunque estoy muy de acuerdo con la ley que hay en Andorra, que no voy a decirlo para que nadie se ofenda. ¿Qué ley hay en Andorra? Eh, eh, sé que me arrepentiré de preguntarlo, pero, pero ¿qué ley hay en Andorra? Señor Lefa, debería estar mal informado. En Andorra los homosexuales. ¿Los quiénes? Los homosexuales. ¿Quiénes? No sé, que es una palabra muy difícil de pronunciar, coño. Pues dígalo como usted sabe decirlo. Pues eso, es que me sabe muy mal, se me va a la <laughs> lengua. Vaya, le sabe muy mal. He pillado aquí al enemigo del pueblo con moral, con sentimientos humanos, pero... No. Usted ya no es el enemigo del pueblo, Son palabras que intento que mis hijos no conozcan, porque si saben que existen, se pueden... Se pueden volver así no quiero, señor Lefa. No quiero que mis hijos oigan palabras como homosexualidad o gay o maricón. Coño, que me sale. Oiga, Iba, eh, ¿qué, qué, qué leía en Andorra? Pues eso, que esta gente no puede donar sangre porque se ve que es contagioso. Em, y, yo ya lo decía. ¿Y por qué no se va a vivir a Andorra usted? Igual le estaría más a gusto. Pues resulta que, lo he intentado, he hecho las pruebas, pero es que te piden análisis de todo, de orina, de, todo. Y tengo unas piedras en el riñón y se ve que no puedo ser andorrano porque tengo unas piedras en el riñón, bueno, y aparte de que tengo una fístula y no sé qué historia. Y que no hablo catalán, coño, yo para Ahora, ahora, araguadita ahora, francés. ¿Habla, ¿Habla francés? Hombre, usted? Bueno, em, voy, pues- a, voy a, la panadería y pido un croissant. Una baguette. Una baguette también. Una baguette. Qué bien, qué bien. Bien, eh, enemigo del pueblo, eh, ¿qué está haciendo usted ahora en su casa? ¿No va a bajar a, la cultura Badafesta no, más tarde? ahora me estaba duchando pues, a ver si se me ha pegado algún parásito de los pies negros estos que van ahí. Uf, esta gente con la rata y, esta cosa, que me pone de nervio, te lo juro. Está bien, bueno, pues cuando se duche. no entiendo, ahora que los pantanos están llenos, coño, que se duchen, coño. Cuando se. Eh, sí, sí, sí. Cuando usted se duche ahora, enemigo del pueblo, se frota bien por todas partes. y no se preocupe. De hecho, estoy de pie en puntillas porque no puedo tocar nada. Tengo el cuerpo al rojo vivo, que me he frotado con el nana <laughs> de acuerdo. Pues oiga, muchas gracias por cogernos esta llamada. No, me la está aguantando la mujer porque no puedo coger nada, ya se lo he dicho. Vamos ah, teléfono. de acuerdo, un, recuerdo para Antonia, ha dicho que se llama. Mi mujer se llama Antonia, pero para pues- usted no existe mi mujer, ¿eh? ¿Eh? Para usted mi mujer no existe. No existe. ¿Por qué? ¿Por qué no existe? Porque es mía. Bueno, está bien que sea su. Bueno, no está bien que sea suya, pero dele recuerdos de, de mi parte. Muy bien. Eh, Antonia, recuerdo de Lefa Vale, gracias. No, Antonia, ya está. <laughs> de acuerdo. Oiga, eh, veo que le ha subido la moral, ¿eh? De las últimas dos semanas que hemos hablado, que le veía más tocado y tal. Hombre, es que estar en la cultura ha sido... Le ha puesto las pilas. Afianzar nuevas metas, nuevo objetivos... Sí. Estoy, calculando ya cosas. Una, cosa que quería preguntarle, y ahora me ha venido a la mente. Hace poco, paseando por aquí, por el barrio, vi un comercio que ha cerrado y unos carteles que habían puesto que era de Mm, gracias Zapatero, eh, otro, otro negocio cerrado más por ti o algo así. Frente Nacional. Frente Nacional. No tendrá nada que ver. Lo pregunto así aleatoriamente. No tendrá usted nada que ver con esta gente. Tengo el orgullo de ser vocal. Del Frente Nacional este. Del Frente Nacional. Oiga, no sé qué hago llamándole. Cada semana me planteo, ¿le llamo o no? Pero luego es como que es una droga, como que lo necesito. Luego hablaré con Pitu, a ver si esto puede entrar dentro de su sección de drogas analgit hay aquello, gente que te da caña, gente que te causa... Eh, usted sabe que yo le aprecio mucho, ¿eh? De todas maneras. Sí, hombre, sí, a ver si lo conocemos. algún día, algún día. Como un café. Ah, o dos. O un anís. un anís. Que hace mucho de, de aquí. De, acuerdo, de acuerdo. Oiga, muchas gracias por atendernos. paga eh, usted la llamada, ya sabe que bueno No, las paga el distrito, el distrito de Nou Barris. que nos ha puesto un teléfono. Las pago yo también con mi impuesto pero poco. Le sale como muy poco, muy poco. Bueno, lo suficiente como para. Bueno, chihuahua. Bueno, en fin, gracias, hasta la semana que viene y nada, eh, a seguir frotándose. Bueno, ya no, porque si froto más. <laughs> Bueno, chihuahua. Buenas tardes, señor Lefa, hasta el domingo que viene. Ha sido un gusto, gracias. no tanto como el mío. bé, passen... Bueno, passen un munt de minuts de les 5, són les 5 i 43. Eh, continuem a en el llit, a Ràdio RSK, el 99.7 FM, i com us anunciava al principi, abans de l'editorial, avui tenim entrevista, avui toca entrevista a, a en el llit. Tenim el grup literari Namasté, el club literari Namasté, i tenim una representació força nombrosa, però no estan tots els que, els que són. Tenim a l'Eduard, al Sergi, al Josep, a la Marisa, al Jordi, a la Montse. Us dono la benvinguda a Ràdio RSK. Eh, eh, té el micro Sergi i Marisa. Eh, si us voleu presentar, què tal? Bé, bé, molt bé. Escolteu, algú s'anima a explicar-nos, perquè ho sàpiga tothom, eh, d'on sorgeix el Club Literari Namasté? Sí, el, el Club Literari Namasté surt d'un club, club social eh, i es, ens, eh, ens reunim cada divendres, de, amb, com vam començar a reunir-nos cada divendres de 5 a 8, per fer poesia, per fer relato, per, per eh, treballar una mica la literatura, eh, eh, desenvolupar la nostra creativitat i, i d'aquí vam passar a fer, un, a fer un blog a internet i el següent pas va, va ser, va ser trobar-nos trobar, trobar amb, amb vosaltres. A Ràdio RSK, perquè aquesta és la notícia, no? Podem dir ja que els divendres eh, de dos quarts de sis a dos quarts de set mm. teniu programa a, al 99.7 FM. Doncs sí, sí. Uh, primer ens feia una mica de por, però crec que és un repte per nosaltres. Uh, I bé, uh, això va ser a través de l'Alba, que és amiga teva, uh mhm. -huh. i he d'explicar Uh, Perdona, el... un record per l'Alba, per si Sí, ja, ja li diré el dilluns. A veure, eh, nosaltres, tots els que estem aquí, menys la Marissa, eh, tots formem part també d'un grup teatral que es diu La Trifulga dels Fútils, que ja fa molts anys... Ah, sí, la Marissa és... No, perdó, pobre, no, la Marissa s'ha incorporat tant al grup liter, eh, literari com al grup de teatre Perdona, eh, noia? Bé per la Marissa. sí, sí, sí, no, no, no, fas bé perquè... Comença forta, eh? Comença això, forta. això. I aquest grup, eh, grup de teatre eh, hi han també col·laboradors, tenim un actor professional, anem forts, perquè l'última obra que vam fer va ser Otelo, de Shakespeare, sí. ara farem un Goldoni, i l'Alba és una de les integrants -huh. Mhm. I un bon dia ens ho va dir i va dir, bueno, bé, però que estàs dient, Alba, no? Quina bestiesa, no? I ella que sí, que sí, que sí, i bueno, i ens veieu aquí, vull dir, amb molta il·lusió. <laughs> Bien per l'Alba, bien per l'Alba. De moment, perdoneu, eh, però ha parlat primer Jordi, ara parlava Josep, més que res per, perquè us he presentat així a grosso modo, però cada vegada que parleu estaria bé que... D'acord. Que, que jo almenys us donés pas de... Ara parla però bueno, ho faig, ho faig a eh, ret retrospectivament, però a partir d'ara... Molt bé. Em sembla que demanava paraula Montse. No, que... no, no només dic que, que això, que, que el grup literari es va formar per, per passar-nos-ho bé, escriure i conèixer-nos nosaltres el que pensem de, la, de lo que escrivim, uns als altres, compartir ho passar passant-nos-ho bé, i lo de la ràdio va ser un, un repte més però també és per passar-nos-ho bé i, i donar a conèixer les nostres coses i si agraden doncs encara millor, no? Jo, eh, cal dir-ho pels oients, que, que ja hem fet una prova que va ser aquest divendres passat que era el primer dia que ens ajuntàvem i que miràvem una mica a veure què tal i jo ho, vaig, ho vaig de dir, o sigui, no és per fer-vos la pilota veritablement vaig quedar molt sorprès de, de la diversitat de textos i la qualitat dels textos mateixos, o sigui, hi ha de tot, hi ha de tot, hi ha de tot. Eh, I està molt bé, vull dir, sou... El grup està format ara per 8 persones, m'equivoco? Sí. 8 persones? Sí, sí, sí. sí. Quin, quins són els que n'han vingut? La Sònia i Lugo. Falta algú més? No. Doncs records també per Lugo i per la Sònia i, i no sé, jo trobo... Jo el que m'agradaria saber, perquè jo he estat mirant eh, el, el Blogspot i trobo que no sé si vosaltres escriviu les entrades del Blogspot o les escriu només una persona. He vist que hi ha poemes, també hi ha relats. Com, com ho feu, això de gestionar... Com ho feu, això de gestionar? Ara parla Eduard. Eduard. No, no ho gestionem gaire, perquè cadascú l'escriu quan, quan li ve de gust, quan vol, penja allà el seu poema o el seu relat i les fotografies les posa més aviat la Sònia, que firma com a Sugus. Sugus. Sugus. És veritat. I anem penjant pues, narracions, poemes, contes... No hi ha manera de... Però, però de, de tothom, o sigui, de, tothom, de diferents autors... Sí, sí, cada, cada qual penja el que vol. Eh? o un comentari que vols fer aquell dia, doncs el penges. I escolteu, eh, buscant una mica de brega, però teniu algun tipus de norma o, o interna, eh? vull dir, de les persones que hi participeu al, al Club Literari Namaste, eh, hi ha algun tipus de norma per regular si un text val, si no val, o, o és llibertat absoluta, cadascú es fa responsable del seu text? O... Vam parlar de regular, una miqueta, de regular una miqueta, de fer correcció abans de presentar un text, ho comencem a fer per aquí, per la ràdio. Ah. Abans de presentar un text a la ràdio, revisar-lo bé, que sigui correcte, ben escrit. Uh -huh. sí, eh? Molt bé. Però pel blog no, anem penjant. Molt bé. I una pregunta molt òbvia, que potser hagués estat la primera que hauria de fer, però no l'he feta, la faig ara. Es diu Club Literari Namaste ens podeu explicar... Jo ja sé què vol dir, perquè ja m'ho vau dir, però pels oients algú s'anima a explicar què vol dir Namaste? La Montserrat. Um, um, Déu està amb mi. El diví està amb mi i... I un ret a conèixer. I la següent pregunta és òbvia, com vau triar aquest nom i per què? Va ser... Qui el va proposar? O... Vam, vam estar mirant noms, cada dia portava uns diferents i el que es va convèncer va ser aquest, el Namaste. Però per alguna raó en particular? Perquè, o... perquè ens agradava el que significava. Sí, us agrada això de Déu estar amb tu i un rat de conèixer? Mm, més que res que perquè no... Pues sí, perquè mm, Pues sí, sí. sí, sí. En, en quina... <laughs> <laughs> No, no, no té més, eh? Si és que sí, és que sí, ja està. Sí, Digues, Josep. Bé, a veure, van com diu la Montse, van presentar bastants noms. Aquest Namaste eh, sonava bé, tenia musicalitat. Jo crec I, que la, i la té, eh? La té. Jo crec que l'hora de triar un nom d'un grup que sigui ha de tenir una certa musicalitat. Uh mhm. -huh. Diguem-ne una miqueta com de ganxo. I aquest Namaste vam trobar que era original i sonava bé. Jo particularment, això un rat de conèixer, trobo que està molt bé, no? Eh, és una forma d'afamistat, et conec? Apa, anem a compartir. L'altre també és vàlid, però clar, a veure, podria ser més de controvèrsia, no? Però totes maneres no crec que també pot anar lligat amb l'altre, vull dir, tant pels qui creuen que no creiem. Nosaltres creiem amb la cultura, que ja és molt, Eh, està molt bé la cultura. Per cert, no us ho he preguntat, però ja heu sentit el que parlàvem abans de la cultura va de festa. Sí. Eh, eh, us heu passat per part de la Guinagüeta? Us ha cridat l'atenció o, o no ho sabíeu? Eh, jo sí que ho sabia, però no he pogut, la veritat. Bueno, jo us faig una proposta ara en antena, us comprometo, o sigui, és un compromís, jo ara veurem si l'agafeu o no, però ja que teniu activitat literària i us agrada escriure i aneu fent textos, aquí a Ràdio RSK tenim moltes deficiències, moltes, ja ho podeu veure, tenim moltes, però hi ha una que potser vosaltres podríeu arrimar l'ombro i fer un cop de mà, que és encarregar-se d'un fanzine, sense cap tipus d'obligació de periodicitat, però sí mm, el fet de de fer fanzins, sabeu el que és? Aquestes revistetes de paper, que són quatre pàgines ajuntades, quatre o sis pàgines grapades, eh, en la qual hi, hi surt informació. Poden ser textos, poden ser comentari de notícies, pot ser el que sigui. Eh, nosaltres havíem pensat que potser és una proposta que a vosaltres us interessaria. No per fer-ho cada mes, ni molt menys, però nosaltres amb, amb els humils mitjans que tenim, sí que si vosaltres teniu textos cadascú que vulgueu veure en paper, potser és una proposta que, que us agradaria, què en penseu? Jordi o Marisa? Marisa? Sí, estaria bé. Sí, veritat? Mm. I és una cosa que ens feu un cop de mà a la ràdio i, i també també he, eh, ho podeu fer vosaltres, o sigui, està clar, està clar. Bueno, periodicitat pot ser d'aquí a un any, el primer. <laughs> No? ho parlem avui, que és Cultura Va de Festa, doncs l'any vinent per la Cultura Va de Festa tenir fanzins fets per, perquè la gent passegi i els pugui agafar. Sense cap tipus de pressió, sense cap tipus de pressió. I potser la resta de membres, si sabem que hi ha un grup que ja s'encarrega de tirar això endavant, doncs podem aportar un, un granet de sorra, no? diferents coses. Però com a vosaltres us agrada escriure i ho feu prou bé, i cadascú amb estils diferents, que això, això és una cosa que em va cridar molt l'atenció divendres. Eh, es, teniu estils diferents, però compartiu influències? Us agrada llegir els mateixos llibres? Qui és qui, qui llegeix els llibres que ningú més vol llegir de, de, dintre del grup literari Namaste? A veure, llegeix les coses més rares. El que vam trobar en comú va ser un llibre de Quim Monsó, dels contes de Quim Monsó. Quin, com es deia? Di Micretins. Micretins. Sí, aquest l'he llegit. I és està molt bé perquè vam llegir entre tots i després els, el comentàvem, no? Que bé. Va ser una, una idea de, de per així pues, veure cada un de quina manera interpretava els contes, no? I, bueno, el que es vol tornar a fer és agafar un altre perquè tinguem algú en, en comú, no? Però això eh, anirem fent una mica en mica, no? Perdoneu perquè us estic fent preguntes a salto de mata, eh? estic canviant de tema, però eh, tornant al programa de, de ràdio que heu començat ara tot just fa una setmana, eh, bueno, fa dos dies en realitat, eh, ara de moment el que heu fet és llegir els vostres textos, poemes, però voleu fer més coses, voleu comentar llibres, com ara això que comentava la Montserrat? Sí, tenim, tenim projectes, tenim coses pendents, eh, coses que estan per fer, dintre del, del nostre grup, no? com per comentar poesies, eh, mateix no em ve comentar poesies, llibres i, i clar, ara sorti, el, al sorgir el programa de ràdio també eh, eh és, és una, una, ha sigut un repte per nosaltres, no? I, i bueno, també ha, ha, sigut, ha servit també per trencar una mica la dinàmica no? que teníem eh, de cada dia fer una mica el mateix, no? també és com una altra forma d'expressió, no? Sí. El, eh, és enriquir una mica sí. la, la feina, sortir de la rutina i, mm -hmm. i donar-li un nou canal. Sí. Està clar, està clar. I tant, sí, sí, sí. Està clar. Doncs... A veure, jo el que volia dir és que mm, la, la cosa està en passar-ho bé, però també si s'ho passem millor fent ràdio, doncs més divertit serà, no? -huh. i llavors serà més, més, més, tindrem més ganes de fer coses, d'escriure, de, de llegir, de, de, de veure fins quin punt podem participar en concursos que hi ha pel barri de d'això de, de, de literatura. Uh mhm. -huh. És qüestió d'anar agafant ganes i, i de fer coses, no? Doncs t'ho dic a tu, Montserrat, perquè ho has dit tu, però ho faig extensiu a la resta. Us haig de donar les gràcies en nom de Ràdio RSK per haver anat a parat aquí, perquè ara tu deies, és qüestió de ganes. Jo a vosaltres us veig amb moltes ganes, amb molt d'entusiasme, sí, i tant de, bo, tant de bo el programa de ràdio vagi prenent la forma que, que vulgueu, el que vosaltres vulgueu fer, doncs que ho feu amb, tot, amb total llibertat i us haig de donar les gràcies perquè això és vidilla, això és vidilla i ens hem de donar vidilla els uns als altres, està clar. Doncs pues gràcies a vosaltres, eh? Jo ara us posaré en un compromís abans de... És que ara començaríem a fer-nos la pilota els uns als altres si no és plan. <laughs> Però, Home, ja va bé, no? Una mica donar nos <laughs> Exacte, una mica de massatge està bé, però ara una mossegada. Us, us, comenta, us faig una pregunta, vull que us aneu passant el micro fins on arribi i que m'aneu comentant... Estava pensant que em diguéssiu algun llibre, especialment, ja que sou un grup literari, algun llibre que personalment a cadascú li hagi marcat i el per què, molt breument, 5 cèntims. Eh, què us sembla? Fem això? Em dieu un llibre i aprofitem ja la literatura, ho anem, ho anem, anem preparant al públic. Eh, doncs qui comença? Comencem per aquí, a, a l'esquerra, amb, amb l'Eduard. Vale. Pues... Un, un, un títol d'un llibre sí. i, i per què ens el recomanes? Me vaig llegir fa molts anys, El perfum de Patrick Suskin, em va encantar, és una obra de l'edat mitjana, ambientada a l'edat mitjana, que és com és la història d'un assassí, que és perfumista, i està molt ben escrita, els aromes, com ell, com, com ell sent les olors, és una obra que em va impactar molt. Eh? És un bon llibre. Sí, és un bon llibre. Sí, sí, sí, ah. també me'l vaig llegir fa molt temps, no recordo gairebé res, eh? però sé que... Me'l vaig tornar a comprar fa 5 anys. Jo el vaig disfrutar, sí, sí, el vaig disfrutar. Molt bé, i, i tu, Sergi? Jo recomanaria El largo adiós de Raymond, Char Raymond Chandler. Caram, de què va aquest llibre? El largo adiós de Raymond Chandler. Sí, eh, és una història Policíaca. Mm, novel·la negra. Sí, novel·la negra. Que bé, que bé. T'agrada la novel·la negra en general? Sí, sí, sí, m'agrada. Molt bé, doncs aquest me l'apunto que no el conec. Què és el que més et va agradar d'aquest llibre? De què tracta? Tracta de la fisonomia d'un home que va canviant llarg, al llarg del temps perquè és perseguit per una causa que no, un crim que no va cometre. Sí, exactament. Caram. I ell té que canviar la seva fisonomia. Uh, ja és, al final prefereixo no explicar-lo. No, ja fas bé, ja fas bé. T'ho agraïm, t'ho agraïm tots. No, no, està bé, està bé. El largo adiós de Raymond Chandler. Un bon títol. Josep, què dius tu? Bé, jo n'hi ha un que em va agradar molt, que és la misteriosa llama de la reina Solana, d'Humberto Eco, eh, és un autor que no coneixia molt, a més a més tinc una espina clavada que vaig intentar llegir un llibre d'ell que és El pèndolo de Foucault sí. que no l'he pogut diguem-ne, no he pogut ficar dins és d'orillo, eh? És d'orillo, però aquest que us dic jo és un llibre molt bonic es tracta d'una persona que arran d'un accident perd la seva memòria o sigui que només viu el present no sap qui és, eh, tot el seu passat l'ignora no el sap. Llavors la seva dona, que és psicòleg, eh, es posa d'acord amb el metge que el tracta i mitjançant records de la seva infantesa, o sigui, va a la casa on havia viscut a petit, va veient llibres, jocs, recorda tota l'època de, de Mussolini i ell a partir d'aquí va recobrant i va fent comentaris reflexius. És un llibre que recomano. I un altre també que recomano molt és un que estic llegint ara, que m'està impressionant molt, que és el quadern gris de Josep Pla. Caram. Per la seva facilitat que té a descriure en quatre línies un llibre que, a més a més, a mi m'agradaria treballar-lo amb els altres companys, perquè és excel·lent, és excel·lent. Un home que en pocs mots et descriu un lloc, una persona, sempre posant el seu punt crític, és fantàstic és un mestre de la descripció i aquest llibre és... És genial. Per començar, jo, com s'ha d'escriure les coses, els sí, caràcters sí. de la gent, Fan el paisatge... És, és fantàstic. Josep Pla és un mestre. És un mestre, sí. Molt bé, molt bé. I Marissa, alguna recomanació, aprofitant? Dos. Dos. Dues, molt bé, endavant. Quines? Los renglones torcidos de Dios, uh -huh. Torcuato Luca de Tena, me encantó. Per què? porque acaba la historia y no sabes realmente quién es el personaje. ¿Qué es el personaje? Si, una persona, si es una persona muy inteligente o es una persona que está enferma. Caray. Es muy bueno. Caray. ¿Y la otra recomendación? El niño de pijama de rayas. Ah, Aquest, aquest ara, el metro, quan vas amb metro, allò, el veus molt, que molta gent l'està llegint, o sigui, sí, ha tingut i, bona acollida. I perquè funciona el boca a boca. Sí. I què destacaries? Jo, jo he vist el tràiler de la pel·lícula, o sigui, ni tan sols he vist la pel·lícula, he vist el tràiler, sé que és eh, i tu, em, eh, tu que l'has llegit em, em rectificaràs, però em sembla que va d'un camp de concentració sí. al fil d'un oficial nazi que es fa amic d'un jueu nen sí. també que està, que està dintre. I deu ser molt... És muy emotiu. Molt emotiu, segur, segur que sí, segur que sí. I et va agradar. Lo que hace la amistad, eh? Es, no te esperas el final nunca y no te lo voy a explicar. Carai, molt bé. M'agrada perquè tenen sentit del misteri, eh? O sigui, et posen la mel als llavis, però diuen, el final nunca te l'esperaries. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies, Marisa. M'apunto aquestes dues recomanacions. Jordi. A mi m'agraden també dos, m'han marcat molt dos llibres uh mhm. eh, -huh. d'autobiografia de ah. Pablo Neruda. El confieso que he vivido... Que bo, que bo. I para nacer nacido. Aquests llibres són, per mi, Los dos son de Pablo Neruda? Sí. sí, sí, Confieso haber, nacido, haber Confieso vivido... que he vivido... la otra es... Para nacer he nacido. Qué bo. Sí. Qué bo. I... Què, que d'aquests dos libras? Pablo Neruda es también... Sí. Lo destacar... Eh, destacar més, que res la, la seva eh, de la poesía, la seva eh, bueno, la seva eh, facilitat de paraula, de, de, la seva riquesa de paraula, la seva descripció de les seus, dels seus anys de joventut, de la lluita contra el feixisme no? i la lluita pels seus ideals, pels, pels que va morir, sobretot això. I també la, la màgia de la paraula que té per mi, no? Yo <clears throat> no ho a dit millor, es sigui, és màgia. Pablo Neruda té el llibre aquest de 20 poemes d'amor i una canción desesperada, o sigui, poemas que és que et trenquen la mitad, tal cual, y sin i sense paraules rebuscades, tot molt fluid, molt quotidià, paraules... es És màgia, és màgia. Doncs molt bé, eh, confieso haber vivido y para nacer he nacido. confieso que he vivido. ¿Qué dit? confieso que he vivido. Confieso que he vivido, vale. <laughs> Molt bé, molt bé. Confieso que he vivido y para nacer he nacido. Dos llibres de, de Pablo Neruda, autobiogràfics. Sí, sí, sí, T'agrada l'autobiografia en particular sí, com a gènere? Sí, sí. Molt bé. T'anava a dir el, el que t'has dit, el 20 poemes de Borri i una canció desesperada, però de fet... Mm, sí, perquè sí. Eh, eh, ara no val tornar enrere, eh? però ja. els que han dit, tots en general eren, eren novel·la, eren relat, sí. però de poesia encara no... Sí, sí, per això com que a mi M'agrada molt el Neruda en, tal... En un altre moment, en un altre sí. moment, em diuen per aquí. Mm -hmm. eh, do, doncs molt bé, arribem al final d'aquest rondó literari, que és com es diu el programa, no? Doncs diguem-ho, diguem-ho, perquè s'anava a acabar. Rondó literari i ara té la paraula Montserrat. Quin llibre recomanes? Bueno, jo no estic llegint un que m'està costant molt perquè perquè és molt bo, però però l'ha llegit molt la meva mare, que ja no, ja no és amb nosaltres, i em fa pensar molt en ella. Però és molt maco, és Ètica per Amador. Ètica per Amador. De Fernando Sabater. I és, en el fons, el que intenta és estimular el desenvolupament de la llibre, de llibre pensament, no? De? De llibre pensament. De, llibre pensament. O sigui, parla molt de la moral, del, del diner, de, de tots els aspectes i, i ho enfoca d'una manera que, que té molta amiga, no? que té molt, molt que explicar. No? Jo no el conec aquest llibre, però en principi Fernando Sabater, per lo bo i per lo dolent, em sembla que és dels filòsofs espanyols més destacats actuals. Sí, sí té molt de filosofia. No? Sí, sí, sí. Molt bé, doncs torno a repetir, això ha estat el rondó literari, una petita un petit tast del que en principi aquests companys nous a Ràdio Ressaca ens parlaran els divendres, una horeta, i, i res, donar-vos les gràcies eh, per haver vingut, per formar part d'aquesta petita casa que és Ràdio RSK. Espero que, bueno, jo us veuré, us veuré, estaré amb vosaltres a, eh, en els primers programes, però, però ara és l'oportunitat pública de donar-vos un altre cop les gràcies per venir amb tantes ganes, amb, amb aquesta idea que segur que sortirà bé, ja anirem trobant el camí anirem trobant el camí i res, això és anar fent, anar fent, anar gràcies fent vida. Gràcies de part a tots, a vosaltres, eh? I fins Molt la bé. pròxima. Molt bé, fins la pròxima. Doncs gràcies a, al Club Literari Namaste, que a Ràdio Ressaca es reuniran sota el nom del Rondó Literari. Són les 6 i 7 de la tarda. Ens espera cinema en el llit amb Holocausto Caníbal. Avui el becari se'ns ha posat gore. Eh, però abans una cançó, una cunya i tornem amb cinema en el llit. Gràcies i fins ara. agafen el llit. 99.7 a Ràdio RSC. continuem continu, continuem a Ràdio RSK al 99.7 FM hem tingut ocasió de, de mantenir una entrevista molt de gust amb, amb el nou programa, el Rondó Literari, però ara hem de passar pàgina, així és l'actualitat, que empeny, empeny, empeny, i avui l'actualitat, ara, en aquests moments, té nom, que és Cinema en el llit. Bona tarda, Becari. Bona tarda, Jordi. Eh, doncs sí, un altre cop estem aquí a Cinema en el llit, i abans deies, eh, s'ha posat gore al, al Becari. Bueno, mm, a mi m'agrada el cinema, dona igual si gore, si d'acció, si comèdia... Ets un, ets un esperit lliure, tu, ets, ets un esperit exactament. lliure. Exactament. I sobretot abans de res, desitjar-li al grup de Master moltíssima sort, perquè crec que que s'ho mereixen i a més eh, ens han donat un joc jo crec que espectacular. Segur que sí perquè venen amb moltes ganes i, i això és lo principal, això és lo principal. Mm -hmm. I deixem-nos de punyetes. Sí. I anem per Holocausto Caníbal. Que, que dice, és... no me he puesto gore, no me he puesto gore. Però home, aviam, això és cinema... Bueno, hi ha gent que diu que és cinema d'Albó i altres que diu, home, és una... Com a producte cinematogràfic potser no té gaire gaire, gaire art en el tema de realització, però jo crec que aquesta pel·lícula és bona perquè fa que la gent que la veu pensi que hi, ha una, que hi hagi una part d'aquesta pel·lícula que és real, que s'ha gravat com si jo et gravés ara mateix a tu. Juguen amb el, amb el fals documental. El fals documental. Carai. Eh, de què va la pel·lícula? El prestigiós antropòleg eh, professor Monroe dirigeix un equip al de rescat en busca d'un grup de joves periodistes, tres homes i una dona, donats per desaparescuts eh, a, la, a la jungla amazònica. Un important canal de televisió està in interessat en, per poder donar a conèixer públicament eh, el que els hi ha passat en, en aquests aqu aquestes persones. Que són exploradors, no? Són exploradors, bueno, són... Eh, Antropòlegs. Són reporters, aquestes persones que han, que han desaparegut són reporters de guerra que volen indagar el que, el que hi ha a la, a la selva amazònica. Uh -huh. I llavors, un, això, eh, han desaparegut, no se sap per què, i una cadena de televisió... T'ho diré jo, perquè s'han menjat, se'ls han menjat els indis. Ala, ala, ala, ala. Bueno, no? Sí, sí. Ah, vale, vale. Eh, a, més, això se sap a la meitat de la pel·lícula, si no has, des... no has despullat cap Home, final. Holocausto caníbal. <laughs> Sí, sí. Eh... T'expliquem al final de El niño con el pijama de rayas. No, no, pregunto. Del sexto sentido, del sexto sentido. Veus, el títol està dient... Eh? Així com el disturbi de dir, escolta, Sergi, que, que merda m'has portat, no... Vale. Turbia, eh, eh, eh Sergi, <laughs> turbia, tio. És que disturbia, Vale, va. calma, calma, calma. Perdona, t'he doncs, clar, eh, en, en, eh, en la seva búsqueda, el professor antropòleg que eh, els va buscar descobrirà tot el que... Eh, tots els seus horrors que, que l'infern verd eh, ha provocat en els tant en els exploradors com els exploradors han provocat a, a l'infern verd. L'infern L'infern verd, és així com li diuen a l'Amazones, es veu. Uh -huh. I una cosa, uh, o sigui, jo em perdo a l'Amazones sí? i en canvi de buscar-me l'exèrcit envien antropòlegs, però quina mena d'acudit és aquest? O sigui, un antropòleg... Sí, és... Eh... Senyor Livingston, supongo. <laughs> I clar, o sigui, quan troben tot el material que han gravat, tornen als Estats Units i amb el que es troben és una, és una brutalitat de, de cinta, una brutalitat on hi ha escenes de sexe bestials... Eh... Escenes de sexe bestials, per sí. què no has començat per aquí? Clar. No veus que ens devem a la nostra audiència? Ah, amic, doncs sí, hi ha escenes bestials bastant fortes, a més. Ah, sí? Sí. Eh, literals, o sigui, explícites. Explícites, explícites. Ah, sí? Sí i com diu aquí... Però, però no m'agrada la cara amb què ho estàs dient. És com Clar. si fos desagradable, en el fons. No, no, és que és molt desagradable. És tu, molt desagradable. Tu, la, tu la veus i no et sembla... No és com la pel·li que es foten al al Plus els dissabtes per la nit. No tinc Plus, jo bueno, tiro d'internet. No vull ser barruer, però si la veus i se't posa... <coughs> se't posa així dura... <laughs> Sí. Les teves inclinacions sexuals són molt perilloses. Sí, i després, naturalment, ja que com amb aquest títol, doncs, evidentment hi han escenes fortes de violència. De violència. De violència. Sang i fetge. Sang i fetge, però a punta pala. A punta pala. Però Bacari, què t'ha passat? Clar, però és, és que aquesta pel·lícula, a més, eh, té la seva cosa perquè és una pel·lícula prohibida. O sigui, la gent en molts països van dir aquesta pel·li no pot passar. Aquí a Espanya, naturalment, van dir no passa... No... Carai, que curiós. Fins no pot ara... passar fins ara no tenia gens de ganes de veure-la, però ara que sé que és prohibida ja sí, comença a eh. tenir ganes. Clar, però és el... Molta gent diu que és un, un truc de màrqueting per al tema de... Ostres, si és prohibida, doncs clar, se t'obre de... I per què l'han prohibida? I és per això que jo crec que s'ha de veure perquè lluny de tota, la, tota aquesta mandanga de que si és veritat o no el que va passar, eh, el que succeeix a la pel·lícula, jo crec que és, és, eh, estaria bé veure-la perquè posa un, una cruel, diguem, una fàbula, una fàbula molt cruel de que qui és més, més salvatge, si els, les persones que parar o per bé no poden ser civilitzats o els que estem civilitzats si som salvatges o no. Caray, pero, pero empalan a la gente, ¿no? En la película. Sí, sí, pa... has vist la portada, no? He vist la <laughs> portada, o sigui, jo recordo quan era petitet i anava al videoclub eh, i tal, i m'escapava de, les, de les persones que em portaven, em ficava on estaven les pel·lícules porno, sí. i al costat de les pel·lícules porno estava Holocausto Caníbal. Aquest és l'únic record que jo tinc i veia allò, no? la imatge d'una dona, una noia, mhm. atrevessada per un palo. Que aprofito, aprofito per fer culturilla general, i és que els testimonis de Jehovà diuen que Jesucrist no va morir crucificat, sinó que va morir empalat. Aquesta és el nexe d'unió entre Holocausto Caníbal i els testimonis de Jehovà, si no m'equivoco. Como anécdota... anècdota que... <laughs> bueno, aviam, es que em molt fora de... Claro, no, no, no. toda la, tota mitología no? Eh, eh, era un paréntesis, era un un tan que en paréntesis, andaban. Eh, como curiosidad curiosidad, el gran director italiano Sergio Leone, creador de la trilogía del dólar, el, bueno, el feo y el malo... El western, espagueti western, no? western cuando va a ver la película, le va a enviar una carta al señor Ruggero Deodato, que es el director, y le va decir, querido mm, Ruggero... Espera, espera, baixa la música, a la música ya es la com de humana. Querido Ruggero, ¿qué película? La segunda parte es una obra maestra de realismo cinematográfico, pero todo lo que aparece en ella es tan real que creo que te meterás en problemas. i efectivament el Roger Deodato es va ficar en molts problemes als Estats, als Estats Units el van cridar dient usted ha matado a varias persones durant el rodaje perquè, Estem clar, parlant d'això? Sí, sí, sí, eh? o sigui, estic parlant perquè no sé si el Sergio Leone s'ho veia venir, però efectivament. Però un moment, tu, tu Becari, que has vist moltes pel·lícules, efectes especials, sí. això, Holocausto caníbal no, no es planteja com efectes especials? Vull dir, es sí. pot arribar a confondre com l'amor ah, veritable? Hi ha, hi ha vegades que es, poden, que es pot confondre una miqueta. Hi ha altres que es veu molt que és cartó en piedra. Però... Digue'm, digue'm. Home, l'escena de la tortuga... Sí. Eh, exactament... L'escena de què? De la tortuga? De la tortuga. Tortuga. Hi ha una escena d'una tortuga? Amb una tortuga, tio. Sí. El teu cap no sé què està pensant en aquests moments. Però sí, sí. Eh... Què fan amb la tortuga? No, no vulguis saber. Què fan amb la tortuga? Ves a veure la... No m'agrada aquesta secció, s'ha acabat. Posa una cunya, s'ha acabat. No, no, en sèrio. Holocausto Caníbal, tu quant de temps fa que l'has vist? Ostres, doncs fa temps que la vaig veure. El que és que l'altre dia la, em van passar l'edició sense, sense talls i era bastant més gore que el, del que jo recordava. Collons de Déu. I, i és això, o sigui, va anar al, als jutjats dels Estats Units acusat d'homicidi i ell va dir que l'única cosa que ell s'havia carregat eren animalons que hi havia per la selva que aquest sí que... Deia, Havien pillat, esto sí que han pillat, sí, no? Sí, Per això ara, en moltes pel·lícules posa eh, ningú animal ha sido maltratado en esta película. A partir de l'Holocausto Caníbal. Perquè es veu que fins i tot el, el govern italià va canviar es veu l'eix dels animals per culpa, per culpa o gràcies a aquesta pel·lícula, per dir, no, no els maltratos. D'acord, una pregunta que en... em sembla que no ho has dit, i si ho has dit recorda-m'ho perquè no ho tinc present. <laughs> De quin any és aquesta pel·lícula? Aquest any e, és del 80. Del 80. 80. Del 7 de febrer del 80 es va estrenar. Carai, i clar, eh, és això, eh, després va tenir molts problemes per l'hora de buscar finançament europeu, perquè ell ja tenia clar que ho gravaria en Amèrica, però clar, si no tenia finançament europeu doncs no podia tirar endavant i, i es veu que va trobar dos estudiants de, de cinema eh, i Amèrica que eren italo, italo, i... italo Sí, exactament. I doncs per això eh, es veu que va mm, va rebre ajudes del govern italià de, de l'època. Carai, carai. Alguna anècdota més? Perquè veig que... Sí, bueno, eh, a veure, és una pel·lícula que gràcies a ella, doncs, eh, pel·lícules com El projecte de la bruja de, la bruja de Blair, Rec i altres pel·lícules, doncs, molt proba probablement no s'haguessin creat va obrir una via, no? Va obrir una via. I, per exemple, l'Eli Roth eh, va, li va fer un homenatge al, al director fent-li un, pa un petit paper de caníbal a, a, la seva, a la pel·lícula Hostel 2. Caram. Caram, doncs bé, no sé, a mi m'has deixat trasbalsat, garrativat, o sigui, <laughs> m'he quedat amb ganes de veure-la, però alhora estic horroritzat i no la vull veure, no sé, no sé. Bueno, si no, mira, ja l'emule, te la pots baixar i... Sí, però la veureu no, el problema és aquest, o Clar. sigui... En, en tot cas... Al final et picarà la curiositat i tot. En tot cas, tu saps que normalment... Mm. No, no, la curiositat ja em pica. Però la curiositat mató el gato. Mm. Ah, amic. Mm. ¿Mató al gato o le hizo aprender? Qui sap? ¿Quién, no, quién sabe? Dejémoslo ahí. En tot cas, eh, tu saps que normalment et, et posen el compromís de dir-te Bueno, Bacari, la setmana vinent quina pel·lícula... Setmana que ve... Un moment, espera, ah. espera. Tu dius... Jo, jo et dic, Fem-ho com ho hem fet sempre, jo et pregunto, Bacari, la setmana vinent quin títol ens comentaràs? I tu dius... 28 dies després del Danny Boy. No, no, no. Com que no? Què? Normalment... <laughs> Ah, bueno, normalment... Normalment dius... A veure, no, no tinc idea. <laughs> Exacte, tornem-hi. Eh, quina pel·lícula ens comentaràs la setmana vinent? Mm, no tinc ni idea, senyor Lefa. I jo dic, bueno, vale, no passa res, però avui tenia preparada una pel·lícula per fer-te comentar, però ah, veig que ah. tu ja t'has avançat. Sí, 28, 28 dies. dies després, no? Sí de què va aquesta pel·lícula. És un... No ens ho diguis ara, ah. la setmana vinent. Exactament. Una cançoneta i acabem amb l'Efan que això s'està allargant. Gràcies. Gràcies. Doncs bé, arribem al final d'aquest L'EFA en el llit. Eh, us recordo que el podreu escoltar a internet a lefanalgit.wordpress.com a la secció programes, òbviament. I mm, bé, escolteu, què us sembla si fem un rondó de l'EFA en el llit? És que m'han fet enveja aquesta gent, que bé que s'ho passen aquí, s'ajunten tots... <laughs> No, cago en Déu, Pitu, és que no se le puede sacar de casa en casa tampoc lo puedes tener, así que ¿qué haces con él? Eh, fem un rondo, a veure què m'ha pres avui amb la cultura de festa. Comença Bacari, que avui Bacari també, a més, has participat Clar, en, en home, el programa. És que es tenia que fer, es tenia que fer. Es tenia que fer. Sí. Què m'ha pres avui? Avui m'ha pres que la cultura de la festa, de festa hi participen molts col·lectius culturals i que val la pena, senyors, aixecar-se d'hora un diumenge per passar-s'ho bé. Clar que sí. I Pitu, tu què has après? Si és que pots aprendre alguna cosa. He après que... Educació no, això ja ho hem vist. No. He après eh, el mateix que el senyor F, que hi ha urinaris, tio, per pixar dret. Però això no val. No val plagiar, això ja ho he dit jo abans. És que m'ha impactat molt que diguessis que hi ha urinaris per pixar dret. Collons, jo sempre pixo dret, tio. <laughs> no, no, no, el que volia dir... Mira, si no ho has entès, Pitu, et fots. Bé, el que... El que... Vols que... que ho digui? Vols que ho digui? Endavant. Bé, crec que la cultura per la festa és un punt important... Ah, no. Endavant, Pitu, que no t'hem escoltat. Quan vulguis, Pitu. Doncs bé, crec que la cultura va de festa és un punt important de trobada de totes les entitats i a Ràdio Ressaca li aniria molt bé prendre una miqueta més de força en aquest, eh, en aquest espai. Penses que per futures edicions de la cultura va de festa Ràdio Ressaca podrà tenir un paper més actiu? O així ens ho hauríem d'aprendre. Molt bé, Doncs bé, així, a grosso modo, també hem après que hi ha un grup literari Namaste, que vol dir un rat de conèixer i Déu sigui amb tu, que bé, ens han fet una recomanació brutal de llibres que llegiré tot seguit, ara a veure si, si ho faig bé. Tenim el perfum, El largo adiós de Raymond Chandler, que és una, una novel·la de gènere negre, també tenim el, Los renglones torcidos de Dios, El quader gris de Josep Pla, El niño del pijama de rayas dos libros autobiográficos de Pablo Neruda, el gran Neruda, que es Para nacer he nacido Y Confieso que he vivido, espero haber porque porque durante durante la entrevista he dit tots els noms eh, La misteriosa llama de no sé quién, el libro es Humberto Eco, mm, no he podido apuntar el nombre De aquí es La misteriosa llama, Y ética para amador de Fernando Sabate que y Fernando Sabate y amb això ja mal el programa, perquè el, el que hem après d'Holocausto Caníbal fins que no vegem la pel·lícula no sabrem veritablement què hem après però en tot cas eh, Fernando Sabater és protagonista del final d'aquest programa jo eh, fa uns mesos he trobat un blog a internet que es diu vivaromania.blogspot.com que és d'un dibuixant de còmics brutal, fantàstic i té una vinyeta que surten els de la ETA i Zapatero eh, discutint. I, I Zapatero els hi diu, eh, de acuerdo, os quedáis Navarra i Euskadi, però també os quedáis con Fernando Sabaté. I ETA dice, no, fascista, me niego, me niego. <laughs> Fernando Sabaté, quin personatge. Doncs bé, això ha estat tot. Uh, tenim a Lourdes aquí. Lourdes, digues sola, com a mínim. Hola. Lourdes ha dit hola, és més del que m'esperava. Eh, gràcies, escolteu, ens veiem aviat. I si no ens veiem, com a mínim ens escoltem a Ràdio RSK. Molts petons, sigueu feliços i fins la setmana vinent, que tindrem drogues en el llit amb l'heroïna, si és que el Pitu s'ho prepara. Havien de ser dues sessions, però anem ja per la quarta. A veure, a veure, lo bueno se hace esperar. Una cunya de la ràdio i marxem, que la cultura va de festa continua. Endavant. 99.7 FM, Radio RSK, la radio libre de No Barris. La que No supiera lo que no la libertad, escucharía siempre Radio RSK. 99.7 FM, Radio RSK, la radio libre no worries. Ha ha ha!